أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahum jer lašanuhu i donosimo salavat i salam posljednika Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E, kaže pisac da mu salavat jer lašanuhu smiluje u arkanu salati arba'ata ašar. Ruknova namaza je 14. Ruknova namaza je 14. Znači pisac nakon što je spomenuo šartove namaza, prešao je na govor o ruknovima namaza. E, kada smo govorili o značenju šarta i rukna, rekli smo da je šart i rukn ono što je obavezno i bez čega namaz ne može da bude ispravan. Međutim, šart je ono što prethodi, odnosno ono što nije sastan dio namaza, a dok je rukn ono što je sastavni dio namaza. Pa tako, na primjer, kao primjer toga možemo uzeti, na primjer, abdest i fatiha. Znači, kao što je namaz neispravan bez fatihe, tako isto neispravan bez abdesta. Međutim, šta je razlika između fatihe i abdesta? Fatiha je u samom namazu, kao što je i ruku, kao što je i seđda. Znači, sastavni dijelovi namaza. Međutim, dok je abdest, otkranjanje nečistoće, znači to su radnje koje su van, koje su van namaza. Međutim, jedno i drugo, jedno i drugo, znači bez njih namaz ne može da bude, namaz to jeste namaz ne, ne može da bude ispravan. Također će kasnije doći <clears throat> e, govor, odnosno pojašnjenje pisca, kada bude govorio o vađbima namaza. Znači, pored šartova i ruknova imamo nešto što se zove vađbi namaza. Znači, e, rukn namaza, ako se izostavi bilo <clears throat> iz neznanja, bilo iz zaborava, znači namaz je neispravan. Ako bi se desilo, na primjer, da čovjek zaboravi učiniti ruku i završi sa namazom, hoćemo mu reći učiniti, učini sehvi i seđu? Ne. Znači, njegov namaz je neispravan i mora namaz da, da obnovi. Znači, izostavljanje rukna, znači možemo reći ovako, ne toleriše se, svejedno bilo namjerno ili bilo slučajno ili bilo i zaborava ili bilo kako bilo. Osim u slučajnom mogućnosti, kao što će doći, kao što ćemo to pojasniti. <clears throat> Pa je pisac prvo spomenuo, odnosno nabrao 14 ruknova namaza, a to su al-qiyam ma'al qudra, znači stajanje sa mogućnosti, wa tekbiratu l-ihram i početni tekbir, wa qira'atu l-fatiha i učenje fatihe, wa ruku, wa raf'u minhu i ruku, zatim dizanje sa rukua, wa suđudu ala l ada i sab'a i seđda na sedam udova, wa li'atidalu minhu i ispravljanje sa seđde, والجلسة بين سجدتين إسيدين إزمج دوية سجدة والطمانينة في جميع الأركان إسمير نوس نسويم ركنوما والترتيب إلى سليد والتشهد الأخير إبسلن يسيدين والجلوس له إسيدين ردي تشهد والصلاة على النبي صلوات نبسنيك صلى الله عليه وسلم والتسليمتان إدواء دوا سلام Znači ovo je 14 ruknova koje je spomenuo pisac o kojima ćemo govoriti, inša Allah i ta'ala, detaljnije. Pa je posle toga pisac spomenuo e, ove ruknove redoslijedom i spomenuo ono ukratko što je vezano za ove, za ove ruknove. Pa prvu, prvi rukn je spomenuo, a e, ruknu l'awwal, prvi rukn al-qiyamu ma'ala kudra. Znači stajanje, odnosno qiyam na namazu, ma'ala kudra sa mogućnosti. والدليل قوله تعالى إدوك أسلمي سورية الله تبارك وتعالى سورة البقرة 238 آية gdje uzvišeni Allah تبارك وتعالى kaže وقوموا لله قانتين i pred Allahom ponizno stojite, znači ovdje se misli na stajanje, nastajanje u, nastajanje u namazu. Znači ono što želim e, ovdje e, da kažem kada u pitanju, kada u pitanju kijam, jeste da kijam e, na farz namazu, ukoliko čovjek može da stoji, znači to mu je obaveza, to mu je rukn. Znači, kijam, još jednom ponavljam, na farz namazu, ukoliko je čovjek u mogućnosti, to mu je rukn. Kada sa čovjeka ovo spada? Ovo sa čovjeka spada ukoliko čovjek ne može. Znači, ukoliko čovjek ne može. Šta znači ne može? Ne može radi bolesti. Pa, na primjer, može se desiti, znači da čovjek ne može radi bolova u leđima ili radi bolova u nogama da klanja stojeći onda pa u tom slučaju će klanjati sjedeći. Ako ne može da klanja sjedeći, onda će čovjek klanjati ležeći. I, znači, klanja će shodno svojim mogućnostima. I to je došlo od, od de, de Imran ibn Husayn, prenosi od poslanika, alaihi salatu wasalam, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, salli qaima, klanjaj stojeći. Fa illam testati' fajalisa, ako ne možeš, onda klanjaj sjedeći. Ako ne možeš, onda klanjaj ležeći. Kada u pitanju uh, klanjanje ležeći, Znači ovdje sad nisam mogućnost da vam pokaziva. Međutim, klanjanje ležeći može da bude na dva načina. Znači može da bude na boku i može da bude na leđima. E, ovdje želim da vam kažem, e, ovdje vam opet ukazivam da je bitno da znate ove stvari prenijeti ljudima. Zato što veliki broj ljudi u slučaju bolesti ostavljaju namaze. Veliki broj ljudi u slučaju bolesti ostavljaju namaze. Pa tako, na primjer, da pođemo, na primjer, čovjek E, koji je Allah Đelešan, na primjer, iskušao. Veliki broj ljudi je iskušan kada je pitanje Pa ljudi, na primjer, e, kojima mokraća u kontinuitetu e, stalno ističe, misle, znači, bolesni su, ne mogu i ostavljaju namaz. Znači, ljudima treba reći ako je čovjek sahib uzir, na koji način da klanja, i kao što je žena koja ima istihazu i tako dalje. Isto tako, na primjer, ljudi koji nas, e, na primjer, kada bude u bolnici i pomustavije kateter, ili tako dalje. Znači, misle, ljudi svog neznanja misle, znači da nisu obavezni da sa njih spada namaz. Isto tako, ako čovjek ne može da klanja stojeći, misli da sa, nja, sa njega spada namaz. Znači, kada u pitanju čistoća, mokraće, to smo rekli, na koji način biva. Isto tako, ako čovjek ne može e, da koristi vodu, ne smije da koristi vodu, ili ne može da dođe do vode, znači pojasno smo kako čovjek uzima tajemu. E sada ovdje govorimo, ako se, ako se desi da čovjek ne može da klanja sjedeći, da, da klanja stojeći, znači na koji način klanja sjedeći. Dobro, ne može ni sjedeći, onda klanja ležeći. Dobro, kako biva ležeći? Znači ležeći biva da čovjek, da čovjek bude na desnom boku. Međutim, da bude na desnom boku, tako znači da njegovo tijelo, znači da, da njegovo tijelo, znači njegova prsa i njegova noga, znači njegova, jeli, e, njegovo tijelo, kada se okrene, da, da mu prsa budu u pravcu kabi, da mu budu u pravcu kibli da mu prsa budu u pravcu kibli. Znači to je jedan način. Drugi način je da čovjek legne i da mu noge budu u pravcu kibli. Znači koji god način da obavi, inšala i tala da je ispravo. Dobro, na koji način u tom slučaju obavlja ruku i seđu? Znači u tom slučaju ako bude na boku, znači njegov ruku će biti znači, da spusti glavu, da spusti tijelo jeli, e, prema dole koliko može, zatim dizanje sa rukova da digne koliko može, srzda će mu biti da digne koliko može i tako dalje. Znači shodno, shodno mogućnosti. I zato čovjek da je prikovan za krevet, da nas Allah Đelšanu sačuva od bolesti, znači može, znači to je Allah Đelšanu milost, je Allah uh, e, milost i, i olakšica koju Allah Đelšanu dao ovom umetu, jeste da čovjek bude, na primjer, ne može da uzme vodu, ne može ništa, znači da uzme tajemu, znači da ležeći klanja, znači da pom, pom, pomakne glavu, ako klanja na primjer na leđima, da, da, da pomakne glavu samo malo, da mu bude to ruku, pomakne, digne glavu samo malo, znači samo pomicaj, ako ne može, ako ništa, samo pomicaj glave, znači klanja samo pomicaj, pomicaj glave. Međutim, kao nama, namaz, kao namaz, nikada ne, ne spada, nikada njegova obaveza ne spada, nikada njegova obaveza ne spada sa čovjeka, nikada njegova obaveza ne spada sa, sa čovjeka. Znači to je kada u pitanju namaz, e, kijam, Rekli smo osnovu ako čovjek u mogućnosti, ako, ako ne u mogućnosti, onda sjedeći, ako ne, onda ležeći i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju na, fila, na filu, čovjek u osnovi može da klanja, čovjek na filu u osnovi može da klanja sjedeći. Znači, bez, e, bez bolesti, znači čovjek na filu može da klanja sjedeći. Međutim, znači njegova nagrada je upola nagrade onoga koji klanja stojeći. Njegova nagrada je upola nagradi, upola nagradi onoga koji klanja, upola, e, upola nagradi <coughs> onoga koji klanja, upora nagradi onoga koji klanja, koji klanja, koji klanja stojeći, koji klanja stojeći. Dobro. E, ovdje također postoji, e, dešava se jedna greška, a to je što ljudi, kada, na primjer, klanjaju sjedeći, obrate pažnju, znači misle da sa njih spada ruku i seđda. Da sa njih spada ruku i seđda. Ako čovjek ne može ni da obavi ruku ni seđda, da sa njih spada i ruku i seđda. Međutim, čovjek može da obavi ruku i obavi seđda, međutim, ne može da stoji. Međutim, misli da radi kijama ne spada sa njeg obavljanja rukua i seđde. I zato, na primjer, ako ne može da, da, da, da, da, ne može da stoji, klanje će sjedeći. Klanje će sjedeći. Međutim, ako može da obavi ruku, da mora da ustane i da obavi ruku. Ili da se nagne. Ako može da obavi seđdu, mora da obavi, da obavi seđdu. Znači, to je jedna greška gdje ljudi misli da ako sa nje spada obaveza kijama, da sa nje spada obaveza rukua, rukua i seđde. Sljedeću stvar, odnosno sljedeći E, e, drugi rukn koji je spomenuo pisa za Musa Allah Đelšanu smilije, jeste tekbiratu li haram, početni, početni tekbir. Od dalilu hadif, a dokaz toga je rijet, dokaz toga je hadis, gdje poslani sallallahu sallam kaže tahrimu had tekbir, tahrimu had teslim. Znači početak ili e, tahrim, znači tahrim znači ono što zabranjuje. Znači ovdje bi bukvalan prevod bio tekbir koji zabranjuje. Šta znači zabranjuje? Znači zabranjuje ti ono što ti je bilo prije toga dozvoljeno. Znači, prije namaza je čovjeku bilo dozvoljeno šta? Na primjer, da priča, da jede, da pije. Međutim, te radnje su namazu zabranjene. I zato se zove tekbirat ili hram. Isto kao i hram kada čovjek obavlja hađ. Znači, i hram se zove i hram zato što ti je u hramu zabranjeno da određene stvari, da određene stvari činiš. Znači, poče, poče, početak namaza i ono što zabranjuje ili sa čim čovjek ulazi u namaz jeste tekbir u tahrilu hatta srim, a čovjek izlazi, izlazi sa, sa predavanjem, sa predavanjem sa ram. Znači, tekbir je rukn. Znači tekbir je rukn. Znači drugi tekbir koji će doći, oni su vađbi. Oni su vađbi. Međutim, tekbir sa kojim čovjek odpočinje namaz, on je rukn. A i taj tekbir mora da bude riječima Allahu akbar. Mora da bude riječima Allahu akbar. Znači početni tekbir, on mora da bude sa riječima Allahu akbar. I to je stvar koja je rukn. E, postoje mišljenja među islamskim učenjacima, kao što je mišljenje kod Hanefija, da ako bi čovjek rekao neke druge riječi koji, sa kojima se ukazuje veličanje Allaha djelašanu, kao da kaže Allahu a'azam ili Allahu ajal, da bi čovjek sati mušao, da bi, da bi čovjek, e, da bi njegov namaz bio ispravno, međutim mišljenje koje je ispravno, i to je mišljenje džumhura, da mora da bude Allahu ekber. Jer poslanik alaihi salatu sanam je podučio uh, onu osobu koja je, e, kao što će doći taj hadis, el musi u salata, znači koji je bio, koji je neispravno obavio svoj namaz, da kaže Allahu Ekber. I ne prenosi se od poslanika, alaihi salatu wasalam, da je govorio drugačije osim Allahu Ekber. I zato, znači, riječi Allahu Ekber su rukn sa kojim čovjek ulazi, sa kojim čovjek ulazi u, u namaz. Dobro, e, postoje radnje koje su vezane za tekbir, normalno ovdje i pisac nije spomenuo, radi kratkoće, međutim mi ćemo i spomen. Mada se nadam, uz Allahu Tebare Kvetala pomoć na kraju, ako budemo imali vremena, prijećemo ukratko još jednom e, svojstvo namaza. Od početka do kraja, znači sa detaljima, i ponovit ćemo ono što je rukn, što je vađim, tako dalje. Zato što nekad ulema spominje, znači, kako izgleda namaz, znači, dignu se ruke, kaže se Allahu Ekber, e, stave se ruke, prouči se Subhaneke, prouči se Fatiha, bez da spominje šta je šta. Međutim, nekada spomnio ovako, prvo, ovo su šartovi, ovo su ruknovi, ovo su, ovo su vađe. Međutim, ja ću gledat, znači, koliko mognem da vam približim, da kažem, usp, uh, e, uh, e, uh, e, zajedno sa tim radnjama, šta se radi od onih stvari koji nemaju propis, na primjer, nemaju propis rukne. Dobro. Znači, ono što je rukne, jeste da čovjek kaže Allahu Akbar. Znači, da čovjek digne ruke, da čovjek digne ruke prilikom izgovora Allahu Akbar, nije rukne. Znači, to je sunnet. Znači, da digneš ruke prilikom izgovora Allahu Akbar, to nije rukne. To je sunnet. Znači, dizanje ruka prilikom izgovora takbira, to je to je ruka. Što znači, znači ovdje napominjem, znači on je došlo u govoru pisca, e, sunnet je kada se izgovara tekvir Allahu Ekber, da čovjek digne, da se ruke dignu. Dobro, dok se dižu ruke, znači ono što je došlo u vjerodostojnom sunnetu Allahu od poslanika, alihi salatu wasalam, da se ruke dignu od prilike u visini ramena ili u visini ušiju. Znači da se dignu od prilike u visini ramena ili da se dignu u, u visini, u visini ušiju ili da se dignu u visini ušiju. Ono mišljenje znači, koje je, ne kažemo, prošljeno na našim prostorima, a to je da se palcojima dodignu, e, tačni muškarci, da palcojima dotaknu e, vrhove, vrhove ušiju, znači ne postoji nikakav hadis znači, koji govori, vjerodosven hadis koji govori o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to tako čini. Da ono što je došlo sunnet Allahu poslanika alejhi salatu ve znači da se u nekim predama je došlo u visini ramena ili ili u visini uši. I ono također ovdje što želim da kažem, da također u sunnetu Allahu ve Rasula sallallahu alejhi ve sellem ne postoji ne postoji predaje koje ukazuju da se namaz da se namaz žene razlikuje od namaza muškarca. Ne postoji predaje znači ne postoji vjerodostojno predaje u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje ukazuju koje nam govore o tome da se namaz žene razlikuje od da se razlikuje od namaza od namaza muškarca. Dobro. Znači pohvalno je šta? Znači još jednom kažem, znači izgovaranje Allahu ekber je rukn, da digneš ruke, znači rekli smo u visini ramena ili u visini ili u visini ušiju, znači to je sunnet. Zatim posle toga da ruke staviš. Znači posle toga da ruke svežeš, znači da desnu ruku, znači preko, preko lijeve, da staviš desnu ruku preko lijeve. Tačnije znači da desnom šakom uhvatiš zglob lijeve, lijeve ruke. Znači to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alihi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači da se stavi desna ruka preko lijeve ruke. I tu je došlo, znači u predajama, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavljio desnu ruku preko lijeve ruke. Dobro. Sada se postavlja pitanje gdje se ruke stave? Da li se stave na prsa, ili se stave ispod prsa, ili se stave ispod pupka i tako dalje. Znači, došlo je neki predaja u kojima se kaže da se ruke stave ispod, da se ruke stave ispod pupka. I to je, znači to se prenosi, znači za bilježi imam Ebu Dawudu u svom sunnenu, da li je radijel vatela anhu, da kaže da je sunneta stavljanje ruka ispod pupka. E, jedni kažu iznad pupka, jedni kažu iznad, iznad, jedni kažu ispod prsa. Međutim, e, hadisi koji govore o stavljanju ruka na prsa, E, da tako kažemo, nemaju, da kažemo, ječinu i radostojnosti nepobitnu. Znači, e, najvjerodostojniji hadis e, jeste hadis koji je zabilježio Ibn Huzeyme u svom sahihu, a to je da se kaže da je Boži poslanik sallallahu sallam stavio ruke ala sadrih i da je stavio na prse. I ovaj hadis je, da kažemo, u najmoj ruku Hasan. Znači, hadis koji je dobar. I sjećam se dobro šeha rahmatullahi alaihi šeha Abdul kadir, kad sam ga upitao za ovaj hadis, i rekao je, znači da hadis, da je hadis u najmanju ruku, na najmanju ruku dobro. Tako je da broj islamskog učenjaka kaže da je čovjek, znači ima pravo izbora, hoće li staviti ispod pupka, iznad pupka. Međutim, ono što je vredosojnije, ono što je vredosojnije, jeste da čovjek stavlja, da stavlja ruke na prsa ili da stavlja iznad, iznad pupka. Znači to je ono što je vredosojnije prenašeno, osumnetu Allahog Resula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Dobro, ovdje još jedna stvar, a to je E, čovjek kada kaže Allahu Ekber, tada čovjek počinje sa svojim namazom. Tada je čovjek namaz. Dobro. Gdje tada čovjek gleda? Znači ovdje također je, e, dešava se greška velikog broja ljudi što e, im je, da tako kažem, pogled nemiran. Znači ili gledaju gore dole, ili gledaju pravo, ili gledaju desno, ili gledaju lijevo i tako dalje. Znači to je stvar, znači čak je došlo, znači došla prijetnja u sunnet poslanika alihi salatu sana, znači oni koji gledaju znači u nebo, koji dižu u pogled u nebo, u svom, u svom namazu. Znači ono što je pohvalno, ono što je pohvalno, što spomenuli islamski učinjaci, što je došlo u sunnet poslanika, alih i s wasalam, jeste da pogled klanjača, znači i muškarca i žene, naravno, u namazu bude, e, bude mjesto kible, u, mjesto seđde. Znači gdje čovjek, gdje čovjek, e, obavlja, gdje čovjek obavlja seđu. Sjedno bio čovjek na kijam ili bio čovjek na ruku, i tako dalje. Znači, osnova je kada je čovjek u namazu, da gleda u mjesto, da gleda u mjesto kibli. I to je, znači, prenašeno E, u nekim predajama, u sunnetu Allahu i Rasula sallallahu sallam, također se prenosi od velikog broja selefa, znači da predaje, da, se, da, da, je pogled, e, da je pogled usmjenen ka mjestu seđde, također se prenosi od velikog broja imama, kao što se prenosi od imama Ahmeda i drugi, znači da je, da je na mjesto, da se gleda u mjesto, mjesto seđde. Osim u jednoj situaciji, a to je kada je čovjek na tešehudu. Kada je čovjek na tešehudu, znači onda njegov pogled je usmjeren ka njegovom prstu znači ka njegovom prstu koji pomiče, koji pomjera, znači njegov, njegov pogled je usmjeren, usmjeren ka njegovom, ka njegovom. Znači u osnovi šta? Znači pogled ide gdje? Pogled ide ka mjestu seđde, sedno da li bio čovjek na e, kijam ili bio na ruku, osim kada je na tešehudu, kada pomjera prst, onda, kao što je došlo sunnata Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da poslaniku alaihi wa sallatu sallam pogled ne bi, znači prelazio njegov, ne bi prelazio njegov prst. Dobro, znači još jednom se vraćam i kažem, znači dizanje ruka, stavljanje ruka i gledanje, znači to su stvari koje su sunnet. Ono što je rukn, jeste da čovjek kaže, jeste da čovjek kaže Allahu Ekber. Ove sve druge radnje su sunnet. Ove sve druge radnje su sunnet, one su, one su pohvalne. Ovdje želim da ukažem također na jednu grešku, a to je e, da jedan broj ljudi kada izgovori počeni tekbir, kada digne ruke, Allahu Ekber, kada digne ruke, skroz spusti ruke. Znači spusti ruke na svoje tijelo I onda ih vrati, i onda ih vrati i stavi ruku preko ruke. Znači digne ruke, pa ih skroz spusti, onda vrati ruku, onda vrati ruku, onda stavi ruku na ruku. Ovo je, ko što kaže šehe Husemin, u svom dijelu šehe Mumti, la asra lahu, znači koja nema nikakvu osnovu. Znači nema nikakvu osnovu, znači greška. Nego čovjek kada kaže Allahu Ekber, znači Allahu Ekber, znači kada digne ruke, odmah isto položaja ide ruka, ide ruka preko, ide ruka preko ruke. Ono prvo sa čim čovjek počinje, sa čim čovjek počinje e, kada u pitanju učenje, jeste da počinje sa dualom istiftah. Znači, to se tako naziva, znači dove sa kojima se počinje namaz. Kod nas je to u narodu, e, da kažemo, poznato i ustaljeno subhanike. I to je jedna od dova koju je poslanik sallallahu sallam učio kad bi odpočinio namaz, jedna od ova, naravno prenosi se i druge dove, Allahumma ba'id bejni eh, eh, wa bejna hataja kema ba'id, i druge dove, znači koje su došle, znači nije tačnije možete naći u dijelu Zadul Ma'ad eh, od Ibnu Qayyima, znači dosta ti dova koje su prenešene. Međutim, veliki broj uleme kaže da je ova dova Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gajruk, od najvredostojnijih predaja koje se prenosi da je poslanik sallallahu sallam sallam odpočinjao namaz. Da je najvredostojnijih predaja sa kojima se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam odpočinjao namaz. I to je ono što je ovdje spomenuo ših u ovom svom kratkom dijelu. A to je rekavši وَبَعَدَهَ الْإِسْتِفْتَاحُ وَهُوَ سُنَّ A kaže, posle toga je istiftah, to jeste dova, istiftaha dova otvaranja, znači uvodna dova. Kaže, وَهُوَ سُنَّ قَوْلُ A kaže, to je sunnet. Znači, ukazavaš na što da je to sunnet. Znači, još jednom ponavljam, znači, početni tekbir da kažeš Allahu Akbar, to je šta? To je rukn. Međutim, dizanje ruka, sunnet. Stavljanje ruka, sunnet. E, pogled ka e, mjestu seđde, znači također, e, također sunnet. Znači, da proučiš ovu dovu prije fatihe, jer fatiha je rukne kao što će doći, znači sve je to, sve je to sunnet. I to zabilješte da znate Allah dao svako dobro. Ta dova, znači kao što mislim da većina vas zna, e, glasi subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gajruk. E, Šir Rahmetullahi Aleyhi, nakon što je spomenuo ovu dobu, e, ukazuo je ukratko na njeno značenje. Ukazuo je ukratko na njeno značenje. I to je, da kažemo, jedna od karakteristika e, dijela šeha, imama, muđaddida, reformatora, šeha Muhammed ibn Abdul Abdullahab, Rahmetullahi Aleyhi. A to je da, kao što sam vam rekao, da su njegova dijela napisana širokim masama. Znači, ših ljude poziva da se vrati Allahu te bareke ta'ala vjer. I ma na ono što im je bitno. Pa tako od stvari koje su bitne, znači jeste da čovjek kada uči u namazu zna šta uči. Pogotovo kada je u pitanju Fatiha. Jer Fatiha je osnova. Da kažem, znači kada bi vidjeli, kada bi se vratili na govor u lame, o značenju Fatihe, znači vidjeli bi, da kažemo, šta je, znači vidjeli bi veličinu ove kuranske sure. Kao što spomni Ibn Qayyim i drugi da je osnova čovjekove sreće sadržano Fatihi. Šeć će ovdje u ovom dijelu spomenuti ukratko značenje Fatihi. I danas mali broj ljudi, mali broj nas, da tako kažemo, znamo značenje Fatihi, da ne kažem koliko mase koje obavljaju namaz, koliko njih znaju značenje Fatihi. Jer Fatiha koliko u sebi sadrži, u sebi sadrži poruka. Također, nije u pitanju samo Allah dao svako dobro fatiha. U pitanju su i druge dove. Znači, bilo da su vezane za namaz ili da nisu vezane za namaz. I zato vam ovdje, znači, savjetujem jednu stvar da znate, odnosno, skrećem vam pažnju i podsjećam sebe, onda i vas, a to je da kada učite neku dobu, da učite da znate i značenje te dove. Znači, bilo da se radilo o dobama posle namaza ili dobama posle namaza, E, jutarnjem, do, do prilikom jutarnjeg zik, zikra ili većem je zikra ili tako dalje. Jer Allah i robovi, znači dove koje nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači nisu to samo riječi koje se izgovaraju. To su riječi koje se izgovaraju, to je značenje koje znaš i to je značenje u koje si ubijeđen. I to je značenje u koje si ubijeđen. Znači još jednom ponavljam, znači dove koje izgovaraš post u namazu ili posle namaza ili tokom jutarnjeg ili večernjeg zikra, znači to su E, to su riječi koje izgovaraš, to je e, značenje koje znaš i to je ubjeđenje koje je u tvom srcu. Uzmo na primjer da, da, da, da ode kažem ili e, da ukaže na primjer zikr la ilaha illallah, koji je, naj, koji je naj, najbolji zikr. A to je da čovjek govori la ilaha illallah. Da čovjek govori la ilaha illallah. Sjećam se, čuo sam šeha Abdurrahmana Barraka u Mekanskom haramu, kad sam pred njim čitao kitabu Tavhid, kada je došlo poglavlju u Fadlu Tavhid, hadis koji govore o, o, o veličini zikra la ilaha illallah, sjeća se riječi šiha da je tada rekao, da kaže od zikra la ilaha illallah, ljudi koji su gafletu, znači ljudi, da kažemo, koji su gafletu, koji govore, a nisu sjestni od gafletu, nemaju nikakve koriste od tog zikra. Ljudi koji su, da kažemo, koji nisu u gafletu, koji su ono ni tamo ni imamo, imaju malo koristi. Međutim, da samo pravu korist ovog zikra imaju bogobojazni ljudi. Znači, samo bogobojazni ljudi imaju korist ovoga zikra la ilaha illa Allah. I zato e, slično ćemo naći da je prenešen u govoru ulami. Znači, na primjer, da, e, kao što mislim da, da spominje Kurtobi u svom tefsiru, da kaže, e, jedne prilike, kaže, učio sam gdje govori o, koliko se seća, o vrijednosti zikra e, e, Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi shay'in fil ardi wala fis sama, wa huwa samiul alim. Kaže jedne prilike me kaže ujo akrep. Jedne prilike me ujo akrep, jedno veče me ujo akrep, pa sam se kaže sjetio da tu veče da sam izostavi ovaj zikr. Da sam tu veče izostavi ovaj zikr. Jer je došlo da ovaj zikr znači čuva. Međutim, koliko u, nekim predajama je došlo da onaj koji bude govorio ovaj ili onaj zikr, kaže, a da je mukinul bihi ili biha, a da je ubijeđen u to. Što znači, ako nema ubijeđenja u taj zikr, znači, taj zikr neće biti od neke koriste. E tako, znači, da se vratim, znači, tako ovdje kada je u pitanju namaz. Znači, posebno, prije svega, zikrovi koji su vezani za namaz, u namazu i van namaza. Počeš od sami riječi Allahu Akbar. Da kažeš Allahu Akbar, Allah je najveći. Znači ti se rekao Allah je najveći. Znači, rekao si Allah je najveći riječima, međutim, možda u svom srcu, znači u tvojim mislima, misli da se okrenete, okrenute ka dunjalku, misliš na dunjalku i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje. I zato je Žih ovdje ukratko ukazao na e, na značenje subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak esmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gajuk. Rekavši wa ma'na subhanak Allahumma. Znači ove riječi subhanak Allahumma bio kod nas od prilike uh, e, prevodi slavlje neka si Allah. Slavlje neka si Allah. Subhane dolazi od glagla sebbaha i sebbihu. Znači slaviti nešto. Ej unazihuke et tenzih al laiq bi djelalike. Kaže, ne pripisujem ti ono što tebi ne dolikuje. Ili da kažemo veličam te onako kako tebi dolikuje. Veličam te tako što ti pripisujem ono što tebi dolikuje, a ne pripisujem ti ili negiram, znači stvari koje tebi, koje tebi ne dolikuje koju tu pripisuju mušrici i nebijenici i tako dalje. Znači, veličam te i pripisujem tebi ono što dolikuje tebi subhanahu wa ta'ala. Znači, to je značenje subhanake. Neka si slavljen. وبحمدك أي جلت عظمتك وبحمدك i uh, slavljenaka si Allahu وبحمدك i tebe hvalim ej جلت عظمتك tebe hvalim to jeste hvalim te i uzvišena je tvoja veličina ولا إله غيرك إنما درغو بوغا وسنتبه أي لا, لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله to jeste nema onoga koji zaslužuje da se obožava na nebesima ili na zemlji osim tebe. Nema onoga koji zaslužuje da se obožava na nebesima i na zemlji osim tebe. I zato riječi subhanak Allah, subhanak, subhanak, znači riječi subhanak, wa bihamdik, wa taba, i riječi tabarak, i wa ta'ala, to što u arabskom jeziku, učinjaci arabskog jezika kažu da se riječi subhanak, subhane, i tabarak, i wa ta'ala, da se te tri riječi spominju samo kada se veliča uzvišeni Allah tabarak i wa ta'ala, kada se hvali Allah jala šanu. Znači da riječi subhan, znači ne mogu se spomenuti kada upitaju neko drugi. Niti tabarake, niti ta'ala, nego se spominju samo ove tri riječi kada se veliča uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Pa to je spomenut u ovom, u ovoj dobi. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak esmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gajuk. Zatim posle toga, e, nakon što se prouči Subhanake, prouči se Auza. I učenje Auze je nešto što je pohvalno. A to je A'udhu billahi, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Traži utočište kod Allaha od šeitana prokletog. Mana a'udhu, aluzu, wa altajil, wa a'tasimu bike, ja Allah. A'udhu, to jest tražim utočište. I tražim pomoć. I bježim tebi, o Allah. Znači, tražim pomoć i zaštitu, tražim pomoć kod Allaha od prokletog šeitana. I normalno, znači, znamo, znači, šta je šeitan, ko je šeitan, znači, koliko čovjeka zavodi, znači, čeka da je u pitanju sami namaz. Znači, koliko gleda da čovjeka odvede koliko gleda da čovjeka odvede od toga da čovjek bude skrušen, skrušen u namazu. Pa čovjeku nabaciva ove misli ili one misli, tako da je. Zato je mudrost da se na početku samog namaza da se traži utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Ar-rađim znači al-matrud, al-muba'ad an rahmatillah. Znači onaj koji je udaljen od Allahove tabaraka wa ta'ala minosti. Znači šeitan, Allah ga prokleo, Znači, on je neko, koje, što znači da je proklet, znači da je udaljen od Allahove tabaraka wa ta'ala milosti. Kaže, la yadurruni fi dini, wala fi dunijaje. I on mi ne može naškoditi, to jest uz Allahovu pomoć, niti u mom, mojoj vjeri, niti u mom, niti u mom dunjalku. Znači, pa još jednom ponavljam, znači, od prvi stvari koje učimo jeste subhanake, e'uza i bismillah. Znači, subhanake šta? Znači, veličani uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Da Allaha djelašanu veličamo, onako kako dolikuje Allahu tebareke ve taala da ga slavimo onako kako dolikuje Allahu tebareke ve taala da e, smo ubijeđeni i uvjereni da nema niko da se obožava ni na, bes, na nebesima ni na zemlji koji zaslužuje da se obožava osim Allaha tebareke ve taala zatim posle toga tražimo utočište kod Allaha od prokletog šejtana znači čeka da smo u namazu tražimo kod Allaha tebareke ve taala utočište od prokletog od prokletog šejtana Zati posle toga šejh je spomenuo sledeći sledeći rukn, a to je vokeratul fatiha. Treći rukn je učenje, učenje Fatihe. I učenje Fatihe u namazu je rukn. Učenje Fatihe u namazu je rukn. Međutim, govor ovome ruknu je malo duži. Zato što šejh ših je ovdje spomenuo e, značenje Fatihe. Znači, šejh je ovdje radi važnosti i bitnosti Fatihe spomenuo tefsir, spomenuo tefsir Fatihe. Pa ćemo za Allahu Tebarek na pomoć ovo ostaviti za sledeći put. a ja ću vam, inša Allah i ta'ala, do sljedećeg puta uh, u potpunosti, znači, prevesti ovo dijelo, znači, da imate ovu skriptu, uh, i treba ćemo otprilike, znači, još dva dana znači treba će nam još dva dana kako bi kako bi završili kako bi završili ovu poslanicu. Molim Allah tebarek ve taala da nas smiluje i da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح